цьому папері зафіксовано, коли тому офіціантові показали на вулиці біля облбудтресту одного громадянина, він одразу впізнав у ньому того, що був з дедурякою в ресторані. Далі, висновки графічної експертизи, підписи на анкеті дедуряки та на його авансових звітах ідентичні, підпис на листі зроблено іншою рукою. Висновки технічного експерта. Відбитки протектора автомашини Волга на місці події і в дворі автоінспекції повністю співпадають. Усе разом дає досить повне уявлення про подію. Це вже немало. Це наче логічно вишиковується. Але на тому але акцентує і полковник Джура. Не мені вам говорити, що версія якою переконливою та логічною вона б не була, це ще не доказ. Необхідно здобути докази, встановити мотиви, тому багато залежатиме від умілої, ретельно продуманої бесіди. А може, дивіться самі, краще відкласти її ще на кілька днів, якщо, звісно, вони можуть прояснити ті мотиви. Одним словом, подумайте, подумайте. Кілька разів у житті мені доводилося вислуховувати цю універсальну пораду вказівку. Якби ще знаття, як саме скористатися нею. Але добре хоч те, що ця вказівка дає певний простір для власної ініціативи. Дальші дії можна вважати вже погодив. Перед від'їздом до прокуратури дзвоню Калабану. Маринич турбує. Як у вас, Якове Степановичу, з часом? Як завжди, маловато. Навіть з грішми трохи краще, сміється в трубку. Якщо маєте бажання, то заїжджайте до мене під кінець дня. Зможу вже нарешті вам дещо сказати. Так, обов'язково приїду, о пів на сьому, якщо вас це влаштовує. Гаразд. Якщо сьогодні не зможете, то, будь ласка, завтра. Тільки тоді передзвоніть, щоб я був на місці. Ні, ні, постараюся сьогодні. Володарю в кабінеті репродуктор гримить на повну потужність. Передають перший концерт Чайковського, єдиний класичний твір, крім іще другої рапсодії ліста, який можу зразу впізнати. Господар кабінету занурився в якісь папери. Великий композитор навряд чи був би в захваті, дізнавшись, що під його музику якийсь клепарівський прокурор, кандидат юридичних наук, заглибився в тонкощі махінації з водоемульсійною фарбою на одній міжобласній базі. Не заважає, киває на репродуктор. Музика ні, а ти ще не знаю, буркнув володар. А я мушу коротко переказує йому відомості, одержані в Провоторова. І про зауваження Джури теж кажу. І все ж я вирішив ризикнути. По-моєму, можна? без особливих емоцій каже Володар. Що ж, підемо до Грушового? Прокурор міста Ілля Макарович Грушовий, сухар і педант. Розмова з ним ніколи не належала до приємностей. Та цього разу він мовчки вислуховує, і цілком несподівано для мене, навіть не проглянувши всіх паперів, одразу з усім погоджується. Ну, що там не кажіть, а життя все-таки чудна річ. Хоч би тим, що навіть від добре знаної людини можна дочекатися несподіванок. Дерзай, козаче, каже, прощаючись, володар, може, заглянути до нас увечері? Оленка погрожувала сфантазувати якийсь неймовірний торт. Залежить, коли звільнюся. З прокуратури повертаюся пішки. Під час повільної ходи особливо добре думається. Іван Павлович Джура безумовно має рацію. Від бесіди дуже багато залежить. Але, на жаль, залежить не тільки від мене, а від того, наскільки підготовлений до неї опонент. Він мав набагато більше за мене часу ретельно продумати все. Вирішальну роль ясно відіграватимуть елементи несподіванки. Отже, потрібні експромти, а як каже Артос,